الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد wapenzi watukufu wa Islam bado tutaendelea kukumbushana na kuelezana misingi na aqida ya ahli sunnati wal jamaa katika wiki ile tulizungumzia kwamba أهل السنة والجماعة يؤمنون بكل كتاب أنزله الله wanaamini kwa kila kitabu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekiteremsha na tukasema vitabu alivyoviteremsha Allah tabaraka wa ta'ala ni vingi ambavyo vingine vimetajwa katika Qur'ani na vingine havikutajwa kwa hiyo vyote hivyo inatakikana kwa Muislamu kuwa yeye ataweza kuviamini kwa sababu ndiyo nguzo katika nguzo za nini za imani wa antu'mina bilkutub na vile vile tuamini vitabu vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vile vile ulama wasema wakadhalika yu'minuna bikulli rasulin arsalahu Allah la yufarriqaina ahadin min rusulihi vile vile ahlusunnati waljamaa wanaamini kwa kila mtume aliyetumilizwa na Allah tabaraka wa taala kila nabii kila mtume ahli sunnati wal jamaa wanamuamini la yufarriquna baina ahadin min rusuli wala hawawafarikishi mitume wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala wakasema watamwamini huyu na yule wakaacha kumwamini la bali yu'minuna bijami'i rusul limadha لأن الإيمان بالرسل هو الإقراء هو ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول الإيمان وسبب kuamini mitume ni katika nguzo za imani na ni katika ile misingi ya imani wa adamul imani bihim kufrun na kutokuamini mitume ni ukafiri bimaana mtu akasema mimi nitaamini mbiu na huyu sitomuamini huo ni ukafiri kama vile walivyofanya mayahudi na na manasara Allah tabaraka wa taala atuamrisha akisema faaminu billahi wa rusulihi fa in tu'minu falakum ajrun adhim muaminini Mwenyezi Mungu na vile vile muamini mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala basi mkiamini falakum ajrun adhim mtapata malipo makubwa kutoka kwa Allah tabaraka wa taala katika nyingine Allah asema innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi hakika ya wale ambao wanakanusha mitume eh, wanamkanusha Allah tabaraka wa taala vile vile wanakanusha mitume ya Allah tabaraka wa taala wayuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusulihi na wanataka kumfarikisha kati ya Allah tabaraka wa taala na mitume wake eh, wayakuluna na wanasema nu'minu biba'dhin wa nakfuru biba'dhin tunaamini baadhi ya mitume na wengine hatuwaamini wayuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila na wanataka kuchukua kwamba hiyo ndiyo njia yao ndiyo mwenendo wao kwa hiyo kuna watu ambao wao walisema nu'minu bibadhi wa nakfuru ba'dhi yani waamini baadhi ya mitume na wengine wakao wao wanawakufuru kama vile walivyokuwa mayahudi Mayahudi waliamini mitume wote isipokuwa Isa wa Muhammad sallallahu sallallahu alayhi wasalatu wasalam waliamini mitume wote isipokuwa hawakumwamini Isa na mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam vile vile manasara wao amanu bil anbiya'i illa Muhammad sallallahu alayhi wasallam waliamini minabii wote na mitume wote isipokuwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam wakasema huyu sisi hatumuamini sio mtume wa Mwenyezi Mungu subhana wa Ta'ala kwa hiyo walifanya hivyo na sababu kubwa ilikuwa ni kule kufata matamanio ya nafsi zao na vile vile uwasabia ukabila kwamba huyu si katika kabila letu huyu si katika watu wetu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 manaswara ambao wamefarikisha wakasema kwamba tutawaamini hawa hawa wengine sisi hatuna hatuna haja nayo nao والايمان بالرسل هو الاقرار بانهم رسل الله حقا kuamini mitume ni kule kukiri ya kwamba hawa ni mitume wa Allah tabaraka wa taala haka hakikata kiukweli kisha watasdiquhum bikulli ma ja'u bihi min indillahi azza wa jalla kisha kuwasadikisha na kukubali kila walichokuja nacho kutoka kwa Allah tabaraka wa taala hiyo ndio imani kuamini mitume kwamba yale waliotuambia yale waliokuja nayo ni ya haki na ni ya sawa kisha vile vile wataatuhum walinqiyadu bihi na kuwatii na kufata yale ambayo waliokuja nayo hiyo ndio imani ya kuamini mitume kuwasadikisha kwamba hawa ni mitume wa Allah kiukweli na vile vile kusadikisha yale waliokuja nayo na vile vile kuwatii katika yale ambayo waliotufundisha wa rusulullahi kathirun mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni wengi wengi sana baadhi yao wametajwa ndani ya Qur'an na wengine hawakutajwa ndani ya Qur'an kama Allah anavyosema wa rusulan qad qasasnahum alayka min qabl wa rusulan lam naqsusuhum alayk wa kallama Allah Musa takliman mitume baadhi yao tumekusimulia habari zao na wengine hatukukusimulia habari zao kwa hiyo inaonyesha kwamba mitume ni wengi Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake kuna baadhi tumekusimulia na wengine hatuja hatujakusimulia na vile vile imepokewa katika hadithi ya Abi Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhu alimuuliza mtume idadi ya minabii na idadi ya mitume Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia minabi wote wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni laki moja alfu laki moja alfu kisha mitume ni mia tatu na kumi na tatu hii e, imepokewa na al-Imam Abu Hatim bin Hibban al-Basti e, lakini وذكر هذا الحديث أبو الفرج بن الجوزي في كتابه الموضوعات hii hadithi huyu bwana ambaye ni Abu faraj bin al-Jauzi ameitaja hii hadithi katika kitabu chake alichotunga cha al-Mawdhu'at bimaana ni hadith mawdhu' lam yasih haikusihi kutoka kwa nani kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ameyataja maneno haya Ibn Kathiri katika tafsiri yake ya kwamba hii hadithi ambayo inazungumzia kwamba mitume au minabii wa Allah ni laki moja alf na mitume ni miatatu na kumi na tatu kwamba hii hadithi haikusui kwa mtume ni hadithi maudhu maudhu kwa hiyo kulingamanisha na hii aya ni kwamba mitume wa Allah tabaraka wa taala kama vile alivyosema Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah hawana idadi maalum anayejua idadi ya mitume wa Allah tabaraka wa taala ni Allah peke yake kwa hiyo ni wengi mitume tumekusimulia baadhi yao na wengine hatuja hatujakusimulia kwa hiyo ni wengi mitume wa Allah tabaraka wa taala na sisi tunawaamini wote wale ambao wametajwa ndani ya Qur'an na wale ambao hawakutajwa ndani ya Qur'an na vile vile tukiangalia mtume wa kwanza kutumilizwa katika huu ulimwengu Waulamai wote wamekuwa wamekubaliana ni kwamba ni Nuh alayhi salam. Ni mtume Nuh alayhi salam. Wa akhiruhum na wa mwisho wao ni Muhammad alayhi salam. Ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na katika hawa mitume wote wale walioko bora ni wale mitume watano ambao Allah tabaraka wa taala amesema hao ni ulul azmi minar rusuli ni ulul azmi minar rusul wameitwa ulul azmi minar rusul kutokamana na yale makubwa waliyowapata katika kufikisha hii dini ya Allah tabaraka wa taala akiwemo Nuhu alayhi salam Ibrahim Musa Isa na Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa hiyo hawa ni mitume ambao Mwenyezi Mungu amesema wao ni ulul azm. Kwa nini? Kwa sababu wamepata shida katika kule kufikisha dini ya Allah tabaraka wa taala. Mtihani aliopitia Nuh ni mkubwa, mtihani aliopitia Ibrahim alayhi salam ni mitihani mikubwa. Kwa hiyo hawa ni katika mitume bora ambao wametajwa na Allah tabaraka wa taala, na katika hawa bora afdaluhum, mbora wao zaidi ni mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kama vile alivyosema yeye mwenyewe ana sayyidu waladi adam mimi ndio sayyid wa watoto wa adam mtume sallallahu alayhi wasallam wa qad salla bihim na kwa hakika mtume aliwaswalisha minabii wote wakati alipokwenda wapi ah al-Isra wal-Mi'raj kule Baitul Maqdis alifika kule mtume sallallahu alaihi wasallam akaswalisha minabii wote na mitume wote Sheikh Uthaymeen asema wa ma'lumu annahu la yuqaddamu fil imami illa al-afdal na kama inavyojulikana hatangulizwi yule ambaye anakwenda kuswalisha isipokuwa yule mtu ambaye ameonekana kuwa yeye ni bora katika katika ile jamii kwa hiyo ni kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ubora wake na utukufu wake akawa yeye ametangulizwa kuswalisha wale minabii wenzake haya ndiyo ambayo ahli sunnati wa wanaitakidi kupitia mitume na ni mengi ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake wametuelezea katika Qur'an tutakomea hapa Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla فيتبعون أحسن وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين